kapanır içimde yüreğimdeyim Alev alev şey hasretime fena yaparsın Bense şehadete vurgunum anne Alev alev hasretime fena yaparsın Bense şehadete vurgunum anne Ah anne kızım kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Sol toprağı kanla tutuştursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Sol toprağı kanla tutuştursam Geride kalınmaz o gün gözlerim anne Geride kalınmaz o gün gözlerim anne Kan susamış çöllerde Hüseyin olma Kutlu meydanlarda İbrahim olma İşte bu yolun adı İslam'dır anne Kutlu meydanlarda İbrahim olma İşte bu yolun adı İslam'dır anne Bak karanlık her yeri sarmış Özgürlüğün özlemi içimde sancı Sahte özgürlükler, düşler yalancı Neden çocuklar öldüler anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Soğuk toprağı kanla tutuşturursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Sol toprağa kanla tutuşturursam Geride kalmaz o gün gözlerim anne Geride kalmaz o gün gözlerim anne